tota, mun mielestä tälle paikalle ei ole haettu mitään äh, niin kuin, äh, äh, vaihtoehtoista sijaintipaikkaa. Ja mun mielestä nyt tämä uusi Turun moottoritie, jos tässä sanottiin juuri, että pitää moottoritien varten rakentaa, silloin salpaus selkä, kun menee siellä. Jos ei siellä tuule, niin ei missään tuule. Miksi se tehdä semmoinen, menee ihan tuommoisessa niin kuin Urskuukissa koko se, tota, noin, se moottoritie ja sen varten maanviljelijät lähtee vuokrasta tota, no, sitä maa-alueesta, missä myllyt on. Ja silloin, silloin tota, no, tämä on niin kallis projekti, että tämä tulee maksaa varmaan kolme kertaa enemmän kuin mitä siihen on budjetoitu, sitten kun se rakennetaan. Kun tietää, mitä, mitä, miten voimakkaasti nämä jää, jääolosuhteet tuolla alueella on. Ja tuonne Turun moottoritie, se, se, on, se on ihan meni, jos ajatte sitä näin, että siellä ei ole, asu, ei ole asu ketään siellä. Ja se olisi tosi hyvä. Ja eh, mun mielestä tähän pitäisi niin antaa vaihtoehto valtiovallalle tai Helsingin Energialle, että se voitaisiin rakentaa. Sinne muun olisi erinomainen ja ne maanviljelijät, jotka on siellä niin metsässä, niin ne saisi tuloja siitä. Ja se olisi paljon enemmän hyötyä yhteiskunnalle. Hyvä. Kiitoksia. Eh, innan vi fortsätter här så har panelmedlemmarna någonting att svara här. Ja, jag vill inte svara men jag har en liten fråga åt Jalle. Och det, när det talades om vems vatten det här är, vem ger bygglov? Mm, det är en bra fråga. Är det inte kommunen som gör bygglov? Kan kommunen ge bygglov på statens vatten? Om jag, om jag svarar riktigt, riktigt kort så det går till precis som med ett vanligt byggnadslov. Att bygglovet beviljar kommunen, men förutsättningarna för beviljande av bygglovet är ju att markägaren har gett sitt tillstånd. Det är precis som när man bygger ett hus. Ska man höra alla grannar? Okej, okay. Eh, det var en fråga. Om man tänker sig det börjar anknyta till byggnadslov. Om, om, om då vi har ett byggnadslovs, en byggnadslovsansökan från Poststyrelsen, då bör ju alla rågrannar höras. Mm. Och, och rågrannarna borde ju då också, ja men alltså om de, lägger, om de lägger in en, en byggnadslovsansökan så måste den, jag måste få grannens skriftliga namnteckning på byggnadslovsansökan för jag kan lämna in den. Annars kommer det kuin ett bumerang tillbaka. mistä så är deras mål. Åtminstone så är deras mål. Men okej, okay, det är okei, e, mistä? En sån sak som, som jag skulle också vilja ställa frågan är e att hur mycket, hur mycket kan, kan ortsbor, e, oberoende på vilken sida om, om stadsrån vi nu befinner oss kan dessa ortsbor tänka sig på profit i form av, av eh, arbete efter att denna park har anlagts. Det ska servas. Är det då någon från orten som får det här? Vad jag kan tänka mig så behövs det specialkunskap för att då kunna underhålla dessa vindkraftverk och då krävs det ju det att man ska kunna röra sig i dessa trakter. I Europa, så har jag först, vad jag har sett åtminstone, så är det bilar med speciella logon på. Det är någon firma som sköter om det, som kör från kraftverk till kraftverk och servar. Jag antar att det inte finns, att det inte kommer kommunerna till eller städerna till, till, till nytta, den, denna, denna liksom eventuella fördel. Och, och sedan en, en fråga som gäller placeringen, är att varför i fridens namn, som, som sagt, kan placeras vid motorvägen Åbo-Helsingfors, Åbo-Tammerfors. Där skulle det vara att det är bara att stanna bilen vid mitt, mitt område där de plogbilarna också svänger. Jo, det här är säkert frågor som komma direkt och alldeles speciellt... Får jag svara på den lilla grejen eller gör du det? Ja, jag, jag, jag vill svara på det här när, när, när ni ser på det här området. Det är ju omgivet av naturaområden, potentiella naturaområden och, och parker. Och det där, där, mitt i det här så kommer, är det här projektområdet. Och ur den synvinkeln sett är det ju helt vansinnigt. den Svara på den frågan. Alltså om det är något vettigt för dörrarna så ska de se till att de skolar lokal arbetskraft som har närservicepapper, precis som Ekes Energi sköter verken i Sandö och Varö som kommer med snabbt snabb varsel. Och sen gör Enercon två servicer per år som är lagstadgade eftersom de är ansvariga för sin produkt. Men man ska utbilda så att säga elektriker för specialutbilda för den här dygnet runt bevakningen. Och jag kan tänka mig på en sån park, om det skulle, bygg, om det skulle byggas fullt ut, vilket jag tror på, så, så är det ungefär mellan 10 och 25 personer som involveras i det där plus båtförare i skärgården som har ut med de människorna. Vi måste ha en lagerbyggd någonstans i närheten för, för reservdelar, så det blir en betydligt större grej än vad man tror. Sen är det svaret på frågan varför inte på motorvägen. Det är medelvinden som avgör vad vi bygger. Och om vi ska bygga vid Åbo motorväg så måste verken vara 250 meter höga i navhöjd. Ja, men jag säger bara att vi måste, vi måste veta vad vi pratar om. Alltså avståndet till öppet hav måste kompenseras med höjd. Det är en enkel matematisk räkning och det blir rätt så svårt med tanke på olika flygtillstånd där borta där ute. Men tanken är rätt. Och min personliga idé är den, vi bor i ett glesbefolkat land. Vi har många platser på land att bygga före vi ska bygga här. Okej, okay. onkin siellä ympäristövaikutusten seurantakokouksessa täältä Suomen merituulen toimitusjohtajalta, kun he ovat kirjoittaneet, että tämä projekti tuottaa 70-150 työpaikkaa. Ja mä kysyin häneltä, että tarkoittaako hän, että työpaikka tulee Inkooseen ja Raasekoriin, niin hän sanoi, että ei tule se ei tarkoita sitä, että se yleensä tuottaa vain työpaikkoja, mutta ne niin. asentajathan voi tulla mistä tahansa, ne myllyt rakennetaan missä tahansa, huolto tulee mistä tahansa. Se ei todellakaan tarkoita, että työpaikka tulisi Inkoisen ja Raasekomiin. Näin on se toimitusjohtaja sanoo. Kiitos. Detta on sommargäst här också. Frågan går till kommundirektören här äntligen. Var får Ingo kommun ut? det här? Vad är profiten? Varför ska Gimo kommun stödja något sånt här idiotiskt projekt som vi har? för, för det första så, så det här har kommunen inte tagit ställning till. Kommunen inväntar miljökonsekvensbeskrivningen och det utlåtande som miljöcentralen skriver på. Det här. Efter det så kommer det, kommunen kommer att ge själva miljökonsekvensbeskrivningen, men det bemötandet som miljöbrottskosten. Det är först, så som jag sa, det är först efter det som kommunen börjar ta ställning till eh, hur man, hur man ställer sig till den här frågan. Och jag kan säga, jag skulle kunna säga till sist, men jag poängterar ännu en gång åt er, ni har många frågor här som ni har ställt, ni har mycket som ni har tagit fram, jag har samtidigt följt med i den här miljöbeskrivningen och här finns de här sakerna behandlade. Nu gäller det för er att när den kommer från tryck i augusti och den kommer att distribueras så bekantar ni er med det här och så kommer ni upp i, i, på möte då i slutet av augusti, september och ställer frågor tackar för sånt som ni ser att är bra i den här utredningen och kritiserar sånt som ni anser att är brister. Och därifrån går det sedan vidare. Här finns också just eh, en beräkning på vad, vad det här samhälleliga nyttan för orten är. Så att säga. Men, men när man ser på dem och, och just på arbetsplatser och så vidare så kan man säga enkelt att det är fråga om som vilken företagsetablering som helst. Att, att varifrån de kommer, det är inte någon skillnad att det är på landet, vilket företag det än är, så kan, så kan all arbetskraft i sämsta fall, eller hur man nu ser det, komma annanstans ifrån eller, eller på annat vis. Tack. Vi kan inte styra det. det och tänkte konstatera att det blir, det blir ju väldigt många kablar i år kilometer förrän man, förrän man kommer till riksnätet. eller någon, någon sån här eh, lät att, att det, det, måste ju också det bli väldigt dyrt. Men sen tänkte jag fråga att, eh, att var, var ska man dra de där kablarna på och, och måste, man, måste man ha byggnadstillstånd eller tillstånd, nattliga tillstånd för att kunna dra kablar liksom, på olika ställen? Och, och behövs det också behövs det sådana transformatorstationer här på, på vägen och annat liknande? säger så här enkelt, det här är nu en miljökonsekvensbeskrivning. Sedan för att förverkliga den så behövs alla normala lov som krävs var annanstans som helst. För, för ellinjer så krävs det skilda lov, för transformatorstationer krävs det skilda lov och, och, och bygglov och så vidare. Och det, det är helt en skild juridisk process och med, med bestämmelser om hörande av allt från grannar till, till allt annat. Jo, jag vill understödja det som kommundirektören här sa och, och, som jag själv är tvungen att ta ställning till i den här frågan som förtroendevald i kommunen. Och, och det är ju att följa med och bekant lägga sig in i den här miljökonsekvensbeskrivningen och ta reda på fakta och, och, och, och, och med, med grund. Och det är ju det som ni alla också bör göra. Alltså man kommer ju ingenstans att sitta på ett sånt här möte och munhuggas hit och dit. Det blir till ingenting, utan nu är det ju fakta som ska komma fram när den här miljökonsekvensbedömningen är framlagd i påseende. Och, och, där ska man försöka få fram allt nyttigt som inte har undersökts och, och, och som har undersökts och så vidare. Och, och det är ju på basen av det som kommunen sedan också fatta beslut om det här. Eh, och, och, det här. Jag har ju följt med den här miljökonsekvensbedömningen i viss mån eftersom jag har deltagit i en, en sån här referensgrupps tre möten som, som då den här Ramboll, alltså planeraren för det här, har hållit. Och så att jag har fått en liten inblick i det här under arbetets gång. Men att det fanns otroligt många frågor det finns en fråga bland annat som inte har berörts någonting. Man säger att, att det inte ska inverka på vattenströmningen här längs Finska vikens kust. Nå, det där, nu vet vi ju alla att om man ska gräva eller spränga ett djupt hål för att få det där tornet att stå där och det kommer spräng, eh, att sprängsten och muddringsmassor upp på sidorna. Nu är det ju grundar upp när man ska fylla hålet med betong. Och jag tror att vi här i västra Nyland och mot Åboland har, eftersom vattenströmmen är västlig här i regel, så, så, så blir det just Porkala udden och, och ännu mera grynnor här utanför, så blir det ett sånt där bakvatten här inne i skärgården dit allt den där värsta smutsen stannar. Som ju undersökningar har visat redan att, att de här inre fjärdarna i den här väster om Porkala udden är ganska dåligt skick. Och, och, det där, och, och, jag tror att, att det här bland annat är en sån sak som jag kommer att, att påpeka nog framåt. Och det måste gå att undersöka de där vattenströmningarna och hur det inverkar. Och utan det så kan inte beviljas lov heller. Många exemplar trycks, trycks den här, men den, den kommer åtminstone att komma till kommunen och, och sedan så ligger det ju i vårt intresse att den kommer också hit och att den finns till allmän, all, allmänt eh, förfogande. och sedan kommer det att, kommer det att eh, om det här mötet nu som kommer i augusti-september så kommer det att kungöras i, i, i tidningarna och det kommer också att kungöras den här tiden då den är framlagd till påse. Eh, jag kan inte säga med säkerhet att den skulle finnas på nätet, men jag tycker att det skulle vara ganska naturligt i dagens läge att den skulle finnas på osa tätä muistaa? No se löytyy, kun tämä elykeskushan on se entinen ympäristökeskus. Mä en ikinä muista tätä uutta liikenne ympäristö. Niin se toistaiseksi löytyy, jos menee tähän Uudenmaan ympäristökeskus. Niin sillä, siihen sivulle niin se heittää kysymyksiä. Tai ymparisto.fi. Okei, oli hyvä. Joo, Antti Kalliomahe, meillä on tuossa Langerössä niin kesäpaikka ja, ja se on liikennepiraston alainen tämä Livi on se liikennevirasto ja sitä kautta löytyy nämä kaikki 13 ely ja sieltä ne sitten löytyy. Livi on helppo Joo, no ydinvoimalatyömaahan näytti meille, että rakentajat tulee olemaan laivureita myöten, ryssiä, puolalaisia ynnä muita. Suomalaisethan siitä ei saa mitään leipää. Se on se, mikä jää vaan yli. Toinen on se asia, että tuo alue, mikä silloin on se Uudenmaan liittoon miettinyt tuota aluetta, niin silloin heillä oli ongelmia täällä Helsingin alueella, kun ei ollut, mutta nythän senaattikiinteistöllä on ongelma. Puolustusvoimat vapauttaa ne neljä saarta. Syötetään sitä myrkkyä nyt helsinkiläisille. Niille on helppoa, alpaa rakentaa. Ja sinnehän ne Helsingin energian ihmiset saisi myös sen käyttäjät lähelle. Se on yksi mun mielestä konkreettisin vaihtoehto. Ne tuuliolosuhteet on ihan samat siellä Hesan edustalla, plus että Helsingin rannikot on kaikki jo turvattu täynnä taloja, täynnä kaikkea. Ei ole tämmöistä luontoa enää, mitä täällä on, minne näin nyt esitetään rakennettavaksi. Sitten mun mielestä tuo kaava-alue, mikä silloin on piirretty tuonne, niin nythän niitä on sijoitettu niitä myllyjä sen ulkopuolelle. Et mä niin ihmettelen, että millä helvetin ilveellä ne sinne laittaa, kun hän olisi mietitty sen alueen niin ulkopuolelle. Mut se tietysti on hyvä valituksen peruste, mutta en mä tiedä, onko kunta tässä ollut käännimässä sitten mukana. Et, et, jotenkin tuntuu vaan, että tota, ei, ei, ei tunnu järkevältä. Ja sitten vielä se, että tota, mä kävin Oulun satamassa Vihreän saaressa, siellä on tämmöinen hieno tuulimylly ja me sinne yhtiön kautta laitetaan tämmöistä yhtä tuotihommaa. ja, ja, ja tota, mä kysyin niistä kaverilta, että mikä tämä mikä niinku tää homman nimi on. Niin ne sanoivat että tämä tuulimylly, mikä on täällä pystyssä, niin sen tekeminen ja rakentaminen vie niin paljon energiaa, että se ei tuota ikinä sitä energiaa elinkaarissa aikana takaisin. Joten kaikki, ketkä puuhastelee tämän rakentamisen kanssa, pitäisi ehdottomasti panna mielentilatutkimukseen. Ja, ja, ja, ja toisaalta sitten myöskin se, että tässä, tähän liittyy muut asiat, eli tämä kivihiilen, Helsingin energialle on se kaukolämpö niin pirun tärkeä asia, ne saa sen pakkorahastuksena. Ja siinä ne haluaa polttaa kivihiiltä. Ja jos ei ne saa tuulivoimaa, niin ne menettää, ne joutuu maksamaan sitä kivihiilen poltosta niin rasvaa rahaa. Ja kova hinta. Eli tähän liittyy ihan totaalisesti kivihiilen poltto ja kaukolämpöhomma, tämä Helsinki Energia homma, ja ne koplaa nyt näitä energiaveroja tätä kautta itselleen suotuisaksi meidän kustannuksella. Ja mun mielestä ne kaikki ihmiset, jotka tulee tekemään myönteisiä rakentamispäätöksiä tämän puitteissa, pitää ehdottomasti jo ennakkoon oikeudelta hakea päätös, että ne joutuu korvaamaan, jos ne kunnissa ja kaupungeissa päättää myöntää näitä rakennuslupia tälle asialle. Ennakkopäätöksiä vaan. Kyllä se loppuu se syöttäminen ja ajattelu, koska rakennetaan sinne Hesan eteen. Syötetään hesalaisille sitä, anteeksi vaan jos joku asuu Helsingissä, mä asun Espoossa, mutta tuota, syötetään sitä myrkkyä stadilaisille, mitä ne yrittää nyt syöttää meille. Ehdoton ei koko projektille, ihan crazy. Kiitos. hiljainen kommentti vaan tuohon, niin helsinkiläisten mielestä nämä on niin rumia, että ei niitä voi sijoittaa sinne Helsingin Joo, ole hyvä. Nämä se, det on ju egentligen inte av anledningen vi kommer hit ikväll. Ni har alla möjligheter att bli experter på det här projektet. Och vi kan vända på det och köra lite på det här sättet som du säger, jag förstår din tanke bra. Men jag är lite mer in på Erik Holmbergs linje. På faktabasis så ska vi jobba, så ska ni ha åsikter. Få fram dem, det bär allra längst. alla sådana projekt som är knepiga, eh, bär längst om du tar tag i det med, med intelligens och vettiga överväganden. Och känslor är en sak, det är liksom på, på så många plan man jobbar med sin projektering. Och när man har lämnat känslorna och fått svära av sig en stund så kan man titta på substansen. Titta på substansen, bästa Barsunds människor, så vinner, vinner ni det här som ni önskar det ska vara. Jag tror sen själv på att, att Vindkraft väl placerat med bra medelvindvärden, placerade på land i första hand, också offshore i framtiden, kommer att helt klart löna sig. Men, men liksom, ett så här mastodontprojekt som, som en så att säga, försökskanin offshore i Finland, i Finska viken, är lite för stort för mig också att smälta. För jag är inte en vindkraftsförespråkare på det här sättet, utan gröna alternativ, solvind, vatten, biogas, de tillsammans i buketten. Men jag vill säga, ta vara på utmaningen att vara experter inom på vindkraft. Tack. Gör det. Tack. Jag har en fråga till kommundirektören nu angående den här bedömnings, eh, omgivningsbedömningen. Så, eh, är alla, alla den där rubriker redan fastställda? Om det finns rubriker som inte eh, det där finns med i den här bedömningen så kan det komma till. Som till exempel den här eh, behovet att ersätta fastighetsvärden och, och förlorad näringsdrift. Och om jag nu svarar så här, så den här konsekvensbedömningen har nu gjorts och före den började göras så begärdes i utlåtande och den var också och, och det där. Nu är det det att, att, att nu utvärderar man denna beskrivning. Och eh, sedan, eh, så som det har redogjort, så kompletterar miljö, alltså miljömyndigheten, alltså ELY-keskus på finska, alltså närings och, och miljöcentralen, eh, här, den här utredningen att i de delar de här påpekandena anses bristfälliga och begär, begär till